Kiel protecti la corpon contra varmego? Trinki, trinki, cae de nove trinki, helpas ce altai temperaturoi. La somero en Europo ancau ciare farigios varmega. Tio postulas ce temperaturoi circa 30 gradoi Celsiuso de la corpo suffice grandan penon. Quelcae consiloi tamen helpas por defendisin contra o la trochargigio de la corpo pro la varmego. Grandan rolon ce tio ludas la trincado. Ciel reagas la corpo pri varmego? Gi provas malaltigi la corpo temperaturon per pli forta productado de svitaggio. Per la forta svitado perdigas aquo mineralae substansoi cae microquantai elementoi. Por realigi la malvarmigion, crome vastigias la sang angioi de la auto. La sango circulado malfortigias. Ce forta varmego, tio povas resultigi che la cerbo ne plu estas provisata per suffice da oxigeno. Tio conducas al sveno, cap doloroi, malfortezzo cae misfunctiado de concentrigio. Ciu a parte forte suferas? A parte endangerigas homoi, cies sango circulo, iam ne estas tre stabila. Exemple, cronicae malsanuloi, tropezuloi, cae maliunuloi. Beboi cae infanetoi, crome, ancora capablas suffice sviti, cae tial ili besonas apartan protecton. Celcai expertoi recomendas al homoi cun malfortai veinoi surhavi giuste dum varmegai tagoi apogain strumpoin, porce la sango, pro la vastigio de la angioi, ne falu en la gamboin, cae tiel ili evitu cromain problemoin pri sango circulado quiom da trincajo consilindas? Trinci multe nepre necessas. Malvarmegai au alcohol enhavai trincajoi, au ambaucune, tamen ne necesse rabas alla corpo energion. Prefere, oni trincu varmetan liquajon. Generale, oni trincu tra la tago du como quin gis tri litroin. Idealai sensoi figantoi estas mineral aquo, malvarmetai teoi el herboi au fructoi, au diluitai sucoi el fructoi au legomoi. Ili regule en havas suffice da mineraloi por anstatauigi de nove la elsvitita in saloin. Limonadoi ali flanke en havas multe da sucero, ca ili tiel causas ec pli da suifo. Atentu pri malvarmegae trincajoi. Ili povas causi problemoin en la stomaco. Crome la corpo devas labori pli por varmigi la liquajon al corpa temperaturo. Pri alcoholo oni prefere resignu. Gi vastigas la angioin, cio ancorau pli chargas la coron. Cio estas attentinda ce mangiado? Por mangiado validas, evitu pesan cae grassan mangiajon, sed prefere consumu plurain cae malpesain pladoin cun multe da fructoi cae legomoi. Cio ancora humildigas a chargigion? recomendindas ien ca ien lavi siain manoin, nanucon kai la visagion, per malvarma aquo. Ciu crome ciam de nove alten metas la gamboin, dum celcae minutoi, tiu senchargigas la angioin, cae preventas la sveligion de gamboi cae piedoi. Cius portado estas recomendinda? Ne cius sporta activezzo ce varmego estas damagia por la sano. Tamen, pli longai corpais trecioi ne ocasu dum la tagmesai cae post tagmesai horoi, char tiam la chargigio estas plei alta. Alt agiuloi, infanoi cae homoi, cun sango circulai problemoi, tamen tute ne practicu sporton Cevarmego.